السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور القرآن الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خير الإنسان وعلى آله وأصحابه الذين هم عن الإحسان أما بعد حضرات الكرام para alim para kiai sedaya kawan berjamaah berkorosore ibu nani sedaya para rawuh sedaya sedaya kakung putri kang bawa Bismillahirrahmanirrahim. Syukur rasa dalam Allah Ta'ala. Sontar menikah pula sampai hadir sarang-sarang panjenengan. Wonten majlis tentang mulia pertamanan Al-Quran. Kumpul eh. kembali ulalan panjenengan wonten majlis Al-Quran. Mangke satu nembus wonten warga di Bapak Bapak. Lo ngaturakan selamat tahun baru hijriah Moga-moga kula panjenengan sak dunyah langkung sae dibanding taun ngajeng. Mangke taun dinggo niki langkung sae dinimbang sak niki. Mboten nggih. Ya niku cici al Quran. Karena al Quran itu ngejak minggah terus. Buktine nek wonten alif lam mim. Ada sing ngertos maknane ngacung Lalu ada orang al Quran kok enggak temen Berarti Gue nonton sing sakit berjemana Al-Quran Gari-gari gitu sudah nafsin yang gue utak <laughs> Ya itu bener satu Dan Lalu asin Itu yang berek dunia akan ahli Quran ya Dua anak pinter Al-Quran Tapi orang kata di dua Dua kata Pelongah-pelongah Raih sama Al-Quran Ya kesuwen iki Langsung takok iman, Mbah. Ini akeh blonga-blonga sing iso kok gak duwe duwe duwe anak ngoten milah pundi jaga. Untuk warahan pun pundi jaga. Telinganya sehat apa enggak ini? Muka harus pilihan, lagi rusak dunia Indonesia itu ya milah-milah tak itu. Islam kan? Islam. Kok gak sholat? Gak. Lu dulu sih. Islam bangga, Islam. Kok gak poso? Orang pun rokok di. Lu ya, milih luru di bau. Jaminan apa lo Quran? Betul-betul jaminan suka kok. Suka gak biasa di Kalau paham Quran, mesti uripe kepena. Tuh. Tidak urip kepena, nah para poso. Jangan nak sewan dia dia ini, dah. Lo tunggu akan mengkongkong urip lo kepena, nah para poso. Kalau balik malih, rekasa mbak-mbak penah. Gada salah kali boten rekasa puji. Ya itu juga. Nah, itu kan tidak dibayar ini, ya ini saya ramadhi. Kamu nak ngundung, ngotong dulu, tak tak koi. Nun enak-enak cara sampean dipun terjemahkan dia, kok tak dongok. Makanya segera dongok pulang, betul. Lha iki Gusti iki jarak kuwi nggon urip kepenak. Sing dimaksud duwe trek kata, bis kata. Lah karep kula kepenak niku iso ibadah nang donga. Ya apa boten? Ya nggih kok duwe anak pinter Al-Qur'an duwe akeh kondo ya raja deres. <laughs> Amane sregep deres santri maca surat Fatihah aiku, mergo ora duwe duwe. Kok sing rawuh iki duwe pabrik sedaya. Rawuh napa boten? Oh, enak lah ya. Jadi atur dengan oleh hubat itu enak kenal. Gini aku udah. Al-Quran Qadim Wahyu minal ya Tanpa tinulis Bisa di Quran itu dengan tulisannya Lalu Islam-Islam yang anggar ini Mungkin gua orang-orang yang dalil gitu Muka Islam sendiri sekarang soalnya wis malakah malakah ngaku niku mboten cah kudu apa aja wis tuwa tapi nek ana krungu jaa zaidin gatel sing jalan gawe lek iku manaran iki ana bali hu anni wal ayah oka ibu mbok mama ilmu ilmu cuman malah mati ya. Masalah dari sandi ayat kok nyampe nol, wah tuh ngaji. Lah sing kiai iki begedak ayat kok. Jadi nanti ayat berkontok perintah beliau ani walau ayatan. Niki apa lagi rasa mau sa ayat ayat Quran yang berjila. Tuh, pinter tuh. Orangnya orang sampai pengajian orang urun malah jadi jajat. Konsep imam satu itu betul ngawatin. Ayat Quran betul. Gitu. Banter ya. Jusnya bener. Sari mana bener. Oh. Ono oh, kok Islam Islam manar kok dulu Quran itu lagi sih mau kiai kiai oh, ya. Wonten kula apa? Kurupe apa? Kalimane atal. Ya, surate apa? Tapi ora tak kandhakno saiki kapan kapan Jadi baca kok repot. Enak ya? Eh? Quran itu kok bimbu. Tidak ada tulisannya. Nama tulisannya jenis proposal. <laughs> Wah, ini loh. Ya tanpa dimulis. Bisa. Melalui nah, Islam dari dari dulu, saya punya Quran di, Quran itu aku punya. Ini sih bawa ke dong kiai kiai istilahnya. Eh, ini bertahan lah. Eh? Nah, tanpa dimulis bisa di iku wajangan guru mas aden tan cabange enggang rodaba den tan cabange enggang Aku quran ditampi kaji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Boten kaya kula deg-degan sorokan ngaji mboten. langsung mancet ten jodohnya kanja lagi sekabat ten sebelah yang boten retos nak dikabari boten dikabari Wah, ngaji Quran jajan ta. Aku juga tanpa cara mencolok ngombe. Ngertos Quran iku kudu gadah sifat boten mentalana. Ya, aku ora mentara. Wong kiai-kiai urung dicek iki aku sing cilik teko kene kok dicek. Oh, nah. Ini Quran, ayo Quran, ayo Allah, Bu. Aku mau berdiri kok ini gak, aku gak wani. Lo ngertoh nanti di bawah sana, gue juga satu disi gue ngomong, pokok gue gini-gini harus disu, eh, gue Aku ngerti kok. Nak sempun kadung saat ini, mau gak, gue ini jadi kok tamu. tentu ban rombongan kok wonten kalis yang kopi ini tak mau mokak bah Dan kadang poso pun untuk niat ini kan mergo dengan bertamu jadi kula nak dengan kepingin poso asli ya rasa bertamu poso sunat bertamu jadi kula kula kepingin nyugui ganjaran kula dah, Mbah. Jajal awal jajal terus mokak segera kopi ngendi kopi kue enak. Untuk ganjaran poso, untuk nyenengan aku, untuk pinter. Dan itu orang NU itu pintarnya ngomong itu. Oh, ya. Kulang itu berdua tamu ini yang kosok pun akan pulau. Ya, semadet ini segera kosok. Kok kosok? Asura itu tak sakit tanggal berdosa. Akhirnya tak tanggal berdosa kalah. Mereka Yahudi kuno. Dua ngakon ini, dua Yahudi lagi. Terus kaji nabi supaya orang kodok. Kami tinggal pe utawa nak ngarepe mboten sida, mate tambahi gurine. Lah kuwatire nak ora sida kabeh. Ora apa-apa, saged nyugoi wong. Masa. Kuwi ndang dalane dalem. Pernah, ampun kok anggerono sithik rokok, sithik kok ah. Lho, lah keluargane mbok mburi kuwi dhewe. Eh. Lah aku yo wani ndak rokok lan campur kiai. Timbalan swarga kok ngablok dhewean. <laughs> Eh? Eh? Aku cepat di Nabi. Tuh, lelah bar itu tak serabat pun. Weh, kumantil hati. Lan. Meresuk. Mujizat Rasul. Mujizat Rasul. minang kadalan minang kadalan iman dateng sinten kelawan Dan maha kudu rangkul iki ora entuk rangkul bojo. Ya Allah, ditirakati. Zikir langsung lo jangan tinggalin Zikir duwe pamancet uripe ayam ya Allah. Ten Quran seneng rebuk Quran tu lagi ra apa. Bojoku ambil aja kok. apa itu ya ini? Ya anak kula semester jane papat gugur sito. Padahal tak tinggal lunga-lunga tak sambil tak ada ngatasi ya. Jadi iki dia kekuatan coba Al-Qur'an. Kalau itu senang-senang renang, renang, nonton tok Al-Qur'an Jeneng kuwi nak kelawatan yo niku. Satu bangun cari hiburan tok lawon. Nek wong mung kan gak perlu ditakuti takuti dihibur mawon. Wabashirul mu'minin. Tak apa nek? Sing duwe kerjaan iki sing wong wong-wong kate. Lan Indonesia kuwalak wale. Wong jelas iki NU jekek Islam muslimat kan ya. Nek kok dinerakak-nerakak, itu goblok apa pinter iki? Kudu ngaji dhewe, Bu. enten ikhbar tanggir kali tafsir sampai waktu tunjuk anda tidak kali kali terus wabashiril lagina amanu wa amilu salikat suara kuntek bergolong ya lagi itu lama hati, tak empat aku jalin dulu di sini akal yang sehat berada pada haji kalau yang sehat ini kualik untuk awak sehat, nak tak balik awak sehat, manut dulu sehat Nah, jroning sehat awak atau, leh itu do kualik. Awake do dijajah mboten nak kula. Nak kena kula ya. sehat, anak kula orang malah katut ngaji. Semua kiai. Do greges tetap ngaji. Mergo Ya, tapi nak bajingan awak sik olahraga terus mergo dhek nak nyolong nak awak ora kuat dibuka polisi kecepok. awak siap, jiwa nurasi, siap, rampok boleh uang. Ora ana. Ora iki beten iki ya Allah nikmat kudu iki kumpul sore-sore iki. Ya Allah memasuki tahun baru Hijriah sekaligus persinya masjid Mako Asmani. Assalam. Kedamaian di sadar, keselamatan di sadar, tapi sebenarnya nak dengar orang itu Allahumma anta salam Nanti Allah Allah, jika kau selamat, karpe ketabah apa lagi, kan? Tapi ya ono Kiai selamat tapi pedet. ya Allah, Bu. Bu, putrane Al Quran ya Pinter Al-Quran rosah tingkat 100% lah. 100 persen Al-Quran cuma cemender. Kena ngante urut Quran enak. Aku keplaki. Ya tegas lah. itu mubarak ini. Kan? Jenengan pengen ijazah sudah tak tarihi, nak orang sudah aku keplaki. Cetai kok meragukan gua apa? eh, ya kehidupan rusak ini nggak betul nggak gitu ada dah. Kalau pesawat malam bisa mengatasi segala galanya Percaya nggak tuh? Kalau itu wiki bisi, kaya kole, kaya kosopan, anak diri jajah, disimpar kali lalat. Kula diri ngatur. Nanti saat itu uang denger sulo, ya Allah, nandir baku, regani anjlok, wong urip ora tau di dhuwit ngoten. Mak kula mboten. Wong urip kok di duit terus dipiye cacah. Tau nek ngoten kudu muni. Nyatane ora ana sing jantah berarti omongku bener. Ana endazoni abdi wong iku menurut dugaan Allah. Ya, dugaan Allah Taala menurut dugaan sakula. Lan yo kanggo Gusti Allah kagungan kawula-kawula sing istimewa. Sehingga nek kawula iki kalah Gusti Allah diredai pas. Kaya kaya sing dicari tau lho sih. Sambil indai. Eh, mboten nate dereng lha dengan. Sampeyan nate muni ngono. Kruwu ngono rak kendhiku lho kan. Wong urip kok terus iki ya dibuk dino kok ngene ra kanuan. Gusti Allah ada uang, ada terus. Tak terus. mergo wong iki. Iku kuwi ta Jakarta ora roh maknane wong. Ya yen ayem ge, di kiai kiai ini seneng pun lah, wajib mau, wajib. Sampai buta nopo, selarat. Wana banjir malam dengan anak tak akan mengatasi selarat. Wong bingung orang tahu mau cokorat. Wong banjir mengatasi nanggu selarat, jajal lah wes. Nah, ana banjir gede langsung daerah ke kebanjiran kon selawat kabeh. Mboten enten sing ketinggalan nggih. Nak selawat kabeh kok ora asat langsung aku cemplono. Ora sik ning ngumpul kok kangen kabeh ana sing dulu ana sing emoh. Lah iya tak enteni aku. Lumpur lapindo selawati. Nak nyampe sak Jawa Timur. Aja ketinggalan mulai kuat karena ngantek kuat berarti Lawatan kabin nah, orang ora mapet sak kala. Aku cemplungno. Sudah kerungu kalau biasa kali gubernur wakil gubernur. Tapi kok ora disambut, mereka gak iso nyelamatno wong tak menangis, Aku tambah banter muniku. Dalil kula Al-Qur'an. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liukhrijakum. liukhrijakum minal zulumati ilan nur wakana bilmu minina rahimah bentahan sampean oh zulumat itu jamak termasuk lumpur kecil di sisi Allah tidak ada yang besar bu sedaya kecil Ya ora do gelem mau tak atik nganggo akal. ya. Sudah barang bukan bisa diakal kabar kabari ya. Ya. Sudah tidak bisa diakal, sekali, Lho. Ngeten ini upama kalau ana negatif nyegati Bu rasa ngaji, tak bayar sak juta. Mangkat nopo sak juta? Hah? Lah padahal ada upama. Upama ini kurang ana nganti kiamat wong bayar kurang sampai ana. wis grogi Lah ana sing tegas wong lanang milih ngaji, mergo ora mungkin ana ngendut ngaji nek isa juta. Wong kan nyoblos saya rong puluh ewu. <laughs> Tapi gampang ya Allah. Eh? Padahal itu nak apal Quran di masalah la ta'akulul ardu jisman lin nabi wala li alimen wa syahidin katlamo atarogi wala liqa ri'i qur'anin wa mokadan sibi adanihi kok gitu lah nampak nampak Bismillahirrahmanirrahim majriyal falaki pun apal Lora apal kok guyu Lora mondok kok apal dia carane tegese maknane bumi ora gelem nyokoti daginge nabi Lalali alimen wong alim nggih mboten wong mati sahid nggih mboten rusak jasade tiyang pun sing ahli Quran nggih mboten rusak jasade seneng mboten yen awake dhewe bumi ra wani persiapane swarga wong tukang azan Lalu kena dangkol, mungkin, dan gini mau hafid Quran, jasa tuh toh, Hal-hal ini jasati dewa Nak gak percaya keduaan. Aku mau, aku percaya kok. Nah, aku percaya, kok nuduk goblok nih. Aku tanteni, nak ngantek kok rusak jasati lu ngapal Quran. Mobil kupek. Tanteni. Nama jalan dianjuti banser kok. Nah, mulai ngedek mesti jual kasih banser lagi ya. <laughs> Anu pinter-pinter lah. Begitu saja kok repot. Nah, bilang ya, sing yakin ya. Yakin, Masya Allah. Jangan sampai onten ngomong sing elek-elek. Kula niki wong kiai-kiai jembar dadane kados donga ingkang kita waos, kita donga kalau Jumat ya. Dompun donga donga awal tahun. Akhir tahun. Asura. Dereng ya. Ya Allah. Donga akhir tahun ini jajal pripun cocok ta mboten kalih donga kula lho soalnya mau nganten anyar mlebu kamare bojo maca Allahumma ini a'udzubika minal kubusi kok ini nulung apal sih Rumah sana mlebu WC mergo bojone dianggep WC wangi ra nak minyakan lah nak bertani turu Waya kumpul bojo dungane Allah mabarik e anak kok. Bo, wonten mboten. Jadi dia akan Allahumma maambil ambil tu bi sanati min manaitani anu falam atub min walam tarbahu walam tansahu. Dapat apa dereng? Ya yang donga tahunan. <laughs> Jajal mau kita sana ana itu tuh rak do donga kabeh ngapal malah. Wis Jawa ini mawon wong awake edewi wong Jawa. Awake edewi ini wong Jawa beragama beragama Ampun salah paham lho, Kang. awakku itu wong Jawa beragama ora usah ngarap-ngarap awak nggih kok kancane iso cara Arab siji sing kiai wae Jawa kok sing ana cara Arab siji ngaten ya sira ya sira kuwi dhewe kok ya sira bisa ngaji ta ora santri kan ngerti ya sira ya sira ban ya sira guna terus ya terus ban ya sira nata sira ban terban nata terban ya sira nata sira guna sira kok guyu ngertos sampeyan Wong ana njaluk subuh wae tak wacana wah wah-wah, ya wa hum nantam man teman teman teman tu nana aku mbon bah bod. Dengane kok aneh ge aneh wong kowe ra ra. Wong kula iso ngono kok ana Islam anyar nek ngejak debat. Debat kuwi kudu apa alfiah kowe batuk uang. Yo mboten ngerti ora ngerti yang ngaji sik ambek aku ra wis. <laughs> Recehan dur. tuh Lha wis sampe kari cari sampe nandingi wong NU, ngantek entek awakmu. <laughs> Ah, cong-cong. Ini batuk iki tepuk lho, Bu. Urung tak cak ngira pulane lho. Lamun-lamun iki ana kucing diwarai iso muni nggih. Wah, kiai-kiai mboten. Naku sarep lho. Muntuh saking Al-Qur'an niku kok iso diwaca. Kira asap abang nggih, Pak. Tamani lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi mau tufuhu yuhasibukum billah. Terus tidur. Fayaghfiru liman yasha. Fayaghfiru liman yasha. Fayaghfir liman yasha. Durung wonten kira sadah barat. Wakana waro agum maliko ya khudu kulya sakinatin losba Mungkin kira sadar macamnya begitu tuh Wakana amamahum Tulisannya waro'a, ya iya omongannya ngaji Wakana amamahum maliko ya'khudhu kulla safinatin salihatin ghasba enak le lha nek ana bengi kali bojo kula tak terangno bangsa warung ngeneng Quran fatuba liman bil kita bil karim wong sing bejo niki sing iso sinau Al-Qur'an ta'a tulal hayati wadab. Nek bojo kula ki omong-omong bab duwe tak kelawati iki langsung ngantuk kretep aku gak ngrebuk duwe. Wa'allamahun nasamudatakin وفي كل يوم ala bidawam benapa Hmm, bejo wong sing iso sinau Quran dawam, wong sing mulang Al-Qur'an iso angen-angen maknane wa ammalama nahu haitsu tada fayamalu ma qatada kullu timam wong atik donga nawir ربي qalbana wa قلبنا wa وبيض lana fil الجسام dua anak ngono rapatnya di duit seneng betul orang pada tertarik itu tak pada karo uang tak kok induk sholat kang uang Islam sholat untuk duit no no lo lo lo lo lo lo lo lo lo Baleni omongmu, sholat untuk dhuwit ke gelem. Nggih. Jadi bar saja sajadah dibuka atau sewu Upama ngoten sepakat betul? Bapak-bapak sepakat? Wonten sing sepakat? betul ya? ini kompak iki ora kaya DPR di patung selompet. Iki jenenge ngapik iki. Ya, dieling-eling ya. Ngantek kula mulu omong kok gak dikontrol. Nak sholat untuk orang sewu berarti lima waktu tidak tak pindah. Ngurak suan kiai kiai ini Mbah, Bah, kesiapan sholat lian deh bah. Kalau kok ngantek mau bicara berpikir, kalau jombang tenan lu dijawab mana pun nak sholat untuk duit, mangan sate bah. Duh, utak kembi ya utak kembi. Nak sholat bisa untuk duit, kue tunggu sate nanti. Nek warung-warungnya gak gelem dodol aluong, sholat wong sholat wis entok sajadah dibuka untuk duit ping gangsal tok bentok lah terus mangan apa enten wong nandur pari mboten enten wani sholate eh. wong sholat wis entok akhirnya duit dicandal-candal nomek ketu ora mangan ora ana sate ora ana sego ora ana telo ora ana nandur kabeh sholat kabeh pura Ini ilmu Quran ini muatan. Eh. ya buat duit ae bu bu tar kejaba niku udah kabeh mboten enten sing go katok mergo ora ana bakul lha sing gelem dosel sapa jahit wah pokoknya aku masih bisa ngulik duit nyekri duit kabeh mboten mangan udah kabeh purut saingan karo wedus saingan karo jaran Proyek Lho ndelik ning buat mboten wonten ngomah. tukangnya tukangnya tukangnya Tukangnya sholat wis sentuh. Sepakat? Nah, wayang ini nggih <laughs> eh, sama berpikir ngoten ya. Nah, bila niki menghadapi tahun baru jiah belum masuk. Nah, nanti dari masuk namanya menyambut. Kita sambut tahun baru jadi kita sambut Bapak Bupati Ajeng Rawuh omah dijadi, Tak ngoten eh? Kita sambut besan mah teko, ditotok. Begitu besan rawo, terus dijak ngomong ngomong guyub, disuguhin apa tinggal sari. Dan ya, ini Asyura Muharram sudah datang. Kita mau apa? Mangkana yaumu khairan min amsi bahwa rabi. Orang kok bareng surah teko kok terus turun. Ini piye bekas sok ngene iki. <laughs> ya nak ngomong tantere wak dijujur nukur pinter dongeng nulis lan lan lu jalan berpikir ampun ngoten nggih iki nak putrane pun disinakno Al-Qur'an ana jadiatul qura ngeten iki mbun luar biasa regane mboten murah ampun dicontong kali dhuwit Bu Bu ngancar kula niku nembe liwat tawang mangu ya Tak awasi Wong kok do turu ngono kuwi apa? Enten sing do turu medhun ke mobil terus gelar kuasa turu. Lah ngono kok gawe omah nek omah barang lah apa? Lha niku jeriris. Lah si kiai niku mesti jeriris. Nek kiai kok seneng berarti kiai selamat. Kiai naga sasra. Jeriris. Tak delok ngono kuwi dak lapo nggowo sego dipangan nek kono. Lah Al-Qur'an kan tegas. Fanazahul Kuluba riadihi, itu aku lagune Mbah Khalil bin Harun. si baiknya Khalil Bisri. Nak ngakon alfiah apa? Fanazahul kuluba fi riadihi wa auratul fikra ala riyadihi. Eh? mak ngancar no ati ampun tentawang mangu ampun tembene grojokan sewu ampun tembene Hah? saranan tlogo lancar no bagi riyadi babi petamanan Quran mak ngancar no ati ngater itu lo ngancar pengkeluwes bosen malah sing cilokonek DCR anyaran lancar ning kono. Entek-entek nek duwe engkek biasane nek ngomah ing isor pring gambarane dicoblos wong kok terus engkek lancar ning tawang manut blok goblok. Wah, nyolong duit iki. Nggih mboten. Pramila iki tegas teng Qur'ane nek lancar mati lan mboten bosen ati dilancarno teng Al-Qur'an. Al-Qur'an iku tamam, Bu. Pramila mboten enten bosen nek ngrungokno Al-Qur'an. al quran wong susah diwacana ya ayem, wong sukuran ya ayem. Jajal ana wong kejet-kejet, kecepit-cepit diwacana caping gunung. Enggak diantar wong lho, Masya Allah, lu kok bisa kurang percaya jeng gulit masyarakat yang lain kuti? Weh tuh, kemok jihadanya awet, golek mau jihad yang lain. Damat ladai mafafa, aku mu'jizatin menapal ukuran apalan blas ini minan nabi na'il ja'u walam tadumi ya Allah ayat tuhaqin minar rahmani muhaddasatun qadim matun sifatul mausufi bil kidami enak ya lan nara dituwe reneng-reneng bojo kula ora lali dialog rumakne sewayem ora karuan ati dilancarna tembene Quran ndak pernah bosen lan mesti meningkat terus sampean nglancar jeng paling apik pundi kenteng telu manut arah bosen aku keplaki Alah, balik-balik ngono paling-paling ana wong gendaan bae kok. Ora ngoten ah. Quran boten ayat iki dibaca niki kayak gelombang. Jare Imam Busiri, Imam Sarauddin Al-Busiri. Eh, jin Bakri, kaya jin ombak itu sak segoro. setiap ana ombak itu sekali apa sambung-sambungan. Sambung-sambung. Yo, Quran kayak gitu, tidak pernah selesai, ngantos kiamat. Zaman apa mawon mboten mungkin. Ya wong goblok-goblok ku piye rek. Wong awak wayang ngene kok dalil Quran. Lo lo lo lo lo lo lo lo. Senjata pamungkas ku nasihat paling unggulan satu Al-Qur'an nomor kali kematian. Kanjeng Nabi paring diparingi asto ngasto kalih kok senjata pamungkas Al-Qur'an dan sunnah itu ditinggal no para sahabat ngantos kula panjenengan. Bu. Bu. Wah, kalau ngomong Quran ya kudune ra barbar mos dina nganti kiamat ora bar. Jeneng tak tenang mayate ya Allah. Seneng ya? Ngancar. Lah nak nangsu kanggo pikiran golek teng telaga Quran. Ampun telaga sarangat. Wis ora nambah ayem. Kadang-kadang malah dadi perkara. Mangkat mbek bojone ning kono mlirik wong wedok liya. Apa omah tukaran pegatan ana? Mboten enten wong bar maca Quran kok tukaran ora ana. Hmm? Bojone duit Mas, masyaallah. Tuh. Hmm. Wila bal Quran apa wilayah duit ada? Nah. Yakin lu je dua duit aja. Padahal yen bang tak unek nonton gedung NU nggih, uripe tak gue diban terus uripe ayam rumah. Lah nggih, uang iku sayem nek dengan tindakan orang sai duwe ana udan terus ngantuk menggon sakit mboten sebab e aman dirogo-rogo copet katoke copet si tempet nang sai duwe 10 juta sakit ngantuk mboten ya wis cekel ngene kok uripe ayam rumangsa dunung rasa tandalen berarti iman nyebab noah aman dan berkeliru aman dadosno noah nak pengen ayam kudu diciptakan supaya aman i paham dan ini ditoto imane diri, ini kantor dites nak berkara takoan ditakoi teng lambung jawab orang Indonesia sabar nyekel orang liwat Rukun Islam berapa? Gangsal, gak sholat, gak. Karena dia biu Rukun iman, enam. Yang terakhir, terdiri Gusti Allah. Percaya betul? Percaya betul? Yang terakhir apa? Jarak sakit. Mak tunggu ujian nasional mesti lulus jawaban itu. Indonesia ini udah lulus, tapi orang DPO kok lihatnya DPR itu bingung nang wong ya. Tuh. <laughs> Kabeh itu terdiri Lah ngoten lah jawabane. Tapi yakin. Lu menang. Mbok yakin apa dereng? Yakin dereng. Nah yakin kula paringi contoh. Siap? Jenengan ngasto duit 10 juta ajeng blonjo bodoh. Kali anaknya putrane cilik niki. Warep nonton liwat jembatan nih, ini banter baritan dulu. Godong-godongan kok kaya perahu duit dijaluk, mbok era roh diuncal nawin. Barang tekan toko, duit ini deh, tak buat jembatan mawek. Ngamuk betul. Ngamuk betul. Duh, cari percaya. Nah, anak itu kaplok betul. Anak dikaplok, duit tetap hilang. Orang dikaplok, duit enak ini. Betul jenengan umumnya uang dibon. Bocah goblok. anak wis kopior duwe ora tapi nak percaya tedir kan betul ngoten duwe ndi dhek tak gua ning kono ya ya saya mulai karo nyanyi kabeh inade sangke Ya kula iso ngomong ini mergo kula tau praktek. Esok-esok mobil tak bareng bar jatuh pat patanggon iso ana mobil cari riwat kula jeneng pondok mbah nyolong mobilku mborak esok mobil e ilang sing becak kula sing melok kula nah kula ya ben kabeh dinadir kula ya ku saengga polisi-polisi gak percaya lah ora percaya tak dosen ndi aku ra iso nyopir Ya kok guyu-guyu tak bakal entuk jalanyar. Falsafate Petruk niku nak nggo pakaian roak rawek guyu, nak pakaian anyar nangis. Nangis kok nangis truk bakal rusak eh. Ya nek rewakna nek bakal entuk anyar. Mane kuwi guyang guyu. Mane kuwi iso ngandani. Ya nek kuwi ora tau praktek, repot. Lho ngoten kuwi dilokno. Ya isuke ora mandi, kok ngerti nek ora mandi. Lho mobilnya kok ilang, kok goblok. Aku tuh kang pidato kok nak ngandani wong kelanan tak kon sabar aku diwelehno. Iya gue ora tau kelakan yo muni sabar sabar yo enak. Aku ora tau. ngandani kanca kula ah, urung do rabi piye carane sabar cuk. Aku wis ra betah ya, aku wis tau betah. Kula rabi umur mes 50 kurang siti. Napa mangan wis 50 tapi bojoku 20 taun. Kula dhisik dinyeki. Lah kanca-kanca dene aku gak sabar, kesabaran saya sudah habis. Kok sabar kok habis jumlahe piro? Terangna sampean. Nah, benar sampean. Nek kuwi ora tau kelangan drama ya repot. Mung kan tak biung aku gedene semene. Lah bejo kula iki kok iso cilik terus mbok piye? Apa pancen mbok kula dhisik nang ngedusi ora ana sing ora dinekno? Zaman kuna wong Jawa awake dhewe sekali kita orang Jawa beragama Islam, pramila donga-donga riyen niku bahasa ngedusi anak wae nganggo donga tapakul. Islam anyar iku ora paham tapakul. Hmm, asiram, Ayam belis ilang larane. Niki bisa ujung. Karek warase akeh rezekine dowo. Sapa sing muni dawa barang ini? Cepak. Iku delalah. Kula niku cilik terus dhisik ya rodok kula dereng patek ngaji anyaran. Aku kok gak malar molor cah. Kancaku sudah rapi sih. Apa disik mbok lali, apa memang digawe lali Gusti Allah? Saya engko kula mboten siram bayam mboten digawe gelis gede dadi kula semene terus. Bareng ngeten kula ngerti syukur alhamdulillah. Aku kok cilik terus saya engko digawe kaki tiga kok cilik. Kok gak sak ngene sisan gene ya, <laughs> Eh, dengar nak kula dhisik kok ora didongakno. Kok dikei gelis gedhe, kula terus gede dhuwur mondok ora ketah suwe. Mergo kula terus isin gede dhewe. Lah nak cilik bareng cah santri anyar-anyar niku, saengga kula niku ora ngerti nak kula gurune. Aduh, sungguh jadi ngejejer, jadi dia dijelolos kok kene. Nanti jadi aku aja, bu. Lu kak apa-apa, lu nak, aku bantu pancamu, bu, ya. cepat jodohnya kula nggih ora dikatutno menawa ibuku terus kula iso syukur kok bisa dikei cepat jodohnya anakku wis akeh bojoku wis tuwa <laughs> mergo aku ora didongakno ngono dadi bojoku nom mergo rapiku keri Ya iki iki kanca kula yo enak sampean enak wong kowe gragas kok iya. Mulane ngempet sedelake kok mah. Umpamane ilmu saking Al-Qur'an tak suci siti-siti mawon. Gue nih kemauan pun jadwal saja, ya. Muka Muga mau kiai ini orang ngongkon aku ngono kok. sampai seorang kiai kok malah. Ya ya. Ibu wonten laporan apa niku peresmian masjid ya. Asmane aku Mbah Salam ya. Assalam ya Allah. Nanti masuk tahun baru Hijriah kita semangat Bu Nggih. Ya. Mangke ditoto di diri. Kemuka masjid Assalam laras-laras nyelametno kula lan panjenengan ngantos dumugi swargane Gusti Allah taala dan sampean nak matur Pak Kiai ini kekurangane napa tumpung iki kesempatan tahun baru al budaya lahian nihayah wis ya, senasa niku kathah ya tamang yo ya, aja ngantek yatim tok Ning kula mboten tak nggo mukarraman ngono ae kalau Kula ya, kanca jamaah kuwi ngumpulna dhuwit nggo mukarraman. Buka tahun. Ora sampeni kanggo yatim piatu, nggih. Kadang-kadang kudu yatim, padahal mboten ngoten. Ya yatim wonten dibagi wonten. Nggih. Kadang-kadang milih yatim ngelus-ngelus rambutnya golek sing ana rambuté kok. Ana bocah lahir ora metu rambuté ora dikatut to. Ya cung ngono carane gak ngono mulane ngajih. Ya nek nanti nak dirus-rus ya sirahe ra kenek lah. Wong lair mboten nenten rambuté lunga haji tak halu. Niku disunatno peso dilakok-lakokno. Ora kok golek sing gondrong. Ora kanggo kowe, lha iki ora nenten rambuté lho. Ya rambut jero ya ana lho. Mboten wonten darati. Nggih. Ana dunjung yatim terus dilakokno lagune Mbah Umay napa. Yatim biadu malang tak lakno pateni ae ya kasete tulung aku. Lah ten piatu kok malang nasibe iku piye? Omahe wong Islam sing paling apik, sing wonten yakine diperlakukan dengan baik. Kok malang iku piye? Mujur. Diganti nyanyiane. Ya ten piatu mujur nasibmu. Bukan kan dina piatu kok. Ngono mboten? Tenggo ayat wa amal yatima fala taqhar. Arwa yukallibu biddin. فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب ولا يحض على طعام المسكين Terus begini surat Al-Bayat, hati-hati ya, namun disial-sial. Nek kanjeng Nabi jauh sapa ana wakatul yatim fil jannah hakaya. Nggih. Dilele ku. Dunjang ten mriku wonten pintu apa gedung. Nah, gedung niku iso dileboni wong sing pernah nyantuni anak yatim. Termasuk kaya gedung Ramadan, Babur Royan. Nah, sing nyantuni yatim makin mlebu Darul Paroh. Gedung kegembiraan. Mlebu mriku seneng kok. Antar sing mlebu kafe seneng, metune kopior dase. Dene dak. Dene dak. Iku mangke tembe Iku yatim sing dhewe anak yatim mbon sak kecil ati nggih. Mergo Kanjeng Nabi kuwi dhewe iki dilakno wong mangne kok. Nabi kok umur 50 besok nak anak terus ngopeni piye carane? Hmm, tak jawab nih, tak kandani. Kanjeng Nabi itu ditinggal lamane ibune. Ayo kowe muni menengae iku rak Kanjeng Nabi. Mula iya aku tapak oke. Okay. Hmm, menengae. Kula rabi mulut ya dilokno di SMP iki, mulut-mulut kok wani rabi. ten kitabe ten bukune ngoten marai mati kok yu. malah pinang dina wonge mati Duh, kula niku cekelan layar udul kodho doa. Mboten enten sing menangkal kodho kejaba donga. Mboten kiai tuwa-tuwa ya. Kodho mboten saged dirubah, nek sing rubah sampean ora iso. Nek sing rubah Gusti Allah saged. Lha kok ngoten? Lha sampean nate mana kita mboten? nate. Lha kok ora ora ngoten? Temanake ora enten ya? Eh? Ora tak critakno saiki. Besok ana undangan malam kok. orang ora mak ilmu aku. <laughs> eh, oh, ora ora mangga. Wis sungkan kali kiai kiai yo belum ngaten. Ya niki wonten eh pokoke kula suwun Bu. Putrane tetep diparakno Quran nggih. Malah niki Bapak Presiden ngandakno 5 tahun orang nopo CPNS. Hmm. Jadi sekolah waktu lemes sing mondok semangat. Mulai <laughs> mondok gitu ya. mau sekolah. betul mboten ora keting sekolah nggih. Wong nyanyian kula sekolah sekolahe kok. Lho. Gitu. pilih gitu. putih dia anak mondok karo sekolah. Mergo itu ana cerita mau Quran yang teniki, sing kuburan orang melok ayo ya, ya, ayo mereka aku suka dia anak dodol ten pasar karo ma'umi Al-Qur'an. Seneng betul. Dan anak seneng anaknya terus empun, empun iso. Enggak. Lah iya kok jawab gagal. Seneng jenenge. Seneng ya gelem modal seneng. Calanan demek kan itu melirik kayak itu. Lah kok melirik aku? Aku seneng kowe. Jalo apa? Jalo selendur. Tak apa wong seneng lah. Lah kok mau selendur gue berpikir kok saya elek, saya elek. Aku ngoten nah. Quran ku warane berpikir swarga. Wong nak karep akhirat, dunia katut. Enten ayate enten. Mbah kula iki dhewe mangan ana ana kula ben. Tapi tak jarak kok. Mboten tak dicono iki. Mboten kene kula iki dhewe maca. Lah kok imu karek nyuntali gek berarti aku bakal bel piye. Eh, eh bon mekaten yen pangapunten sing kathah. Harapan saking eh kiai-kiai menika kese pengasuh muka-muka dijabahi Allah Taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العبد من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وهذا الحمد لله ولا ربنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولحبيبنا ولوالدنا ولذكورنا ولإناثنا ولحينا ولميتنا ولشهوتنا ولكبارنا ولمن أحسن لنا ولمن أساء علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات اللهم إنك تعلم سرنا وعلانياتنا أكبر محاضرنا يا الله وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا وتعلم حاجاتنا يا الله اجعلنا وأولادنا بناتنا ذرياتنا من على العلم وعلى الخير وعلى القرآن وعلى القرآن وعلى القرآن ولا تجعلنا وإياهم من الشر والشيان برحمتك يا رحمن الرحيم اللهم اجعل هذا المسجد السلام يا الله مسجدا مباركا mubarakan minat dunia ilal jannah birahmat gaya arman rahimin wa ja'al al masjid dan ussisa sa'ala taqwa min awwali yawmin haqqan taqum fihi jai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma antal abadiyil qadimul awal wa 'ala fadlikal adim wa jidikal mu'awal hada amin jadidun kot naqbal nas'aluka al ismada min wa awliya'i wa junudi wal 'auna 'ala hadhihi nafsil al ammarati bis-su'i istighala bima yukarribuna ilaika zulfa ya dal jalal wal ikram fahatina su'lana ya Allah Allah inna nas'aluka inna nas'aluka inna nas'aluka ya Allah Allah nas'aluka basiru kulu qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lamu la syibuna ila ma katabta lana wa narudhu alaina اللهم بارك ختم القرآن يا الله انقلنا من الشقاء إلى السعادة من الضلالة إلى الهداية من الفقر إلى الغنى من الظلمات إلى النور ومن البدعة إلى السنة من النار إلى الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة وحبك وحب من أحبك وحب من يقربنا إلى حبك واختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو آله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Ya Allah, yen pangapunten dengan kata wallahu wali taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.